Kimsa kaj capítulo. Inaptinga imapachtach balen judío caiga, otaj alin señala chicoiga, ari, alin punim. Puntataja judío Dios palabranta confiabarajaco. Aswan hawakin kuna mana confianza pas, Dios ha confia kunapagmi. Ari, paiga confia kunapagmi. Yapachayan runakuna Dios ha punim. Biblia amnin. Runakuna juzgasuspaykega manachikampas huchayuqtam tarisunki. chigap kashantam rimanjaku. Huchasapa kashanchik riqsichiwanchik Dios Juzga juzga kashanta. Inaptinga, ibanesunta. Dios tacho juzga juzgawasunchik rimanchkaniqa wakin hinam. Ari, Diosqa alintapunim juzgan. Mana chayna kaspaqa imaynatamalya pallan runakunataqa juzganman? Sichum, ñoqa llullakuspa Diospa chihapkaqninkunata riqsichiyman, chaynapi Dios hatunchasqa kananpaq hinaptinqa, imanasqataq llullakusqaymantaqa Dios juzgaspa uchasapapa hapiwan, mana huchasapapaq hapiwaptinqa llapallachanin manko mana allinta rasunchik, Dios allin kasqan reqsichikunanpaq, nispa. Chaynataqa Pablo yachachichkan, nispam wakinkuna yanqapuni ñuqamanta rimanku. Chayna hukmankuna yachachiqkunataqa Diosmi justiciata ruraspa kastiganqa. Lliw runakuna huchayuq kasqanchikmanta. Chaynaqa judiokunataqa wakinkunamanta mastachu Dios favoreciwasunchik, manapunim. Ñajawachisqayman hinam, judiokunapas hinaspa mana judio kajkunapas, uchapa intusqallan kachkanchik. Bibliamnin, manampipas allintaja ruranñachu, chullallapas manamriki manam pipas entiendeja kanchu, Dios tamaskaja manam kanchu. Llapallancum pantay ñanta pasakunko, mana manabalejlla ricorerunko, Manampipas allintaja rurang ñachu. Chuyallapas manamriki rurang ñachu. Asnaq sepultura hinam rimasqankupas. Llullakuspam paykunaqa rimachkankupas. Siminkumantapas lluqsin culebrapa venenon hinam. Hacha mi pitañapas ñakaikaren ñakaykarin llumpaysuta. Inocente runakunata wañuchikmi apurauman rinko. Mayman rispapas dañaspan por machinko manam yachankuchu hawkalla kawsayta. Manam payqa haykapipas yuyarinchu Dios respetaitaja. Yachasqanchikpi hinam, judiokunaman Dios kamachikuyninkunata jorja. Chaynaqa kasukuytam debinko. Chaynapim llapallan runakunapas mana imanaytapas atispanku, uchayoq kasqankuta riqsikunqaku Dios juzgaptin. Kamachikuykunaqa uchayoq kasqanchiktam riqsichiwanchik. Kamachikuykunalla, kasuko ronaqa hina uchayuqllam karqa, Dios pajayllampiqa. Iñispalla salvasqa kasqanchikmanta. Kunanjariki Bibliapi willawasqanchikman hinam, Dios reqsichiwanchik mana huchayuqpaqña chaskiwasqanchikta. Chayqa manataqmi kamachikuykunawanchu. Jesucristoman iñikuptillanchikmi llapallan runakunataqa, Dios mana huchayuqpaqña chaskiwanchik, manami mananchupim Dios Llapallanchik huchallikuruspam, manta sumasuma hayllanmanta Dios mi ichaqa, mana imallataq favoreciwaspanchik, mana huchayuqpaqña chaskiwanchik, Cristo Jesús wañuspan Dios mi piñakuyninta amachananpaq Jesucristuta churarqa, wañuspa yawarnin chaqchusqanwan salvawananchikpaq. Chaytaqa aypanchik iñispallam. Chaynatama Dios hawachiwarqanchik justu kasqanta. Manara Jesucristo wañuchkaptinqa, pasienciakuspam huchankumanta runakunata hachu. kastikarqachu. Kunanmi ichaqa, huchanchikunata pampachawaspanchik, Jesusllaman iñiqkunata, mana huchayuqpaqña Dios chaskiwanchik. chaynapim justo kaskanta yachanchik. Hinaptinga, yahachum imamantapas runaha alabakunman, manam, imanasha, kamachikuykunata kasukuspaha alabakuhkum. Inispayas alabakuspa michaha, manaña imamanta alabakunapas kancho. Chaynapima, runakunataha iniptilyanku, mana uchayukpahnya Dios chaskin. Chayga, manama kamachikuykuna kasukushankuraikucho. Diosja judiokunapa diosnillanchu, manachu mana judio kajkunapapas diosnin, ari, paikunapapas diosninmi, Diosja chullallam, chaymi pitapas iñikuptillan, mana uchayuqpaqña chaskin, señalasqa judio kaptin, otaq mana señalasqa mana judio kaptinpas. Chaynaqa, inispallanchik salvakuspaqa, mana pagnyachu kamachikuy kunata hapinchik, mana punim. aswan jabalor nintarixsispan allinpa hap'inchik